Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորդ նորությունների մասին համառոտ։ Հակառակորդը շարունակում է կրակել հրաձգային զինատեսակներից։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման այլ ընտրանք չկա։ Բուշ հաստատություններում վերին շնչողիների սուրվարակներով շուրջ 7 տասնյակ հիվանդ է բուժում։ Տեխնիկային շրջիկ թատերախումբը հանդես է գալիս գյուղական վայրերում։ Ըստ Մուսավաթի ղեկավարի, Ադրբեջանում տնտեսական եւ քաղաքական ճգնաժամ է։ Գերմանիան ստանձնել է ՀԱԿ նախագահությունը։ Հենրիխ Մխտարյանը ճանաչվել է ընթացիկ առաջնության առաջին շրջանի լավագույն աչքիսապաշտպան։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Հունվարի 13-ին եւ լույս 14-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում հիմնականում պահպանվել է հարաբերական անդորը։ Նշված ժամանակահատվածում շփման գծի տարբեր հատվածներում հակառակորդը հիմնականում կիրառել է հրաձգային զինատեսակներ։ Ողջ առաջնագիծը գտնվում է Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի լիարժեք վերահսկողության տակ։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի արևելյան ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Գերմանիան ստանձնում է Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության գազམ་ակերպության ղեկավարությունը դժվարին ժամանակահատվածում։ ԵԱԿ-ն անհրաժեշտ է որպես երկխոսության եւ վստահության ստեղծման հարթակ։ Այս մասին ասված է Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հայտարարության մեջ։ Աբեկչությունը Ստամբուլում ճգնաժամը մերձավոր արևելքում եւ հակամարտություն Ուկրաինայի արևելքում ցույց են տալիս, որ Գերմանիան ԵԱԿ-ի նախագահությունը ստանձնել է բարդ ժամանակահատվածում։ Ես վստահ եմ, որ հենց այժմ ԵԱԿ-ն ես պետք է որպես երկխոսության եւ վստահության ստեղծման հարթակ, ասել է նա։ Եթե մենք երկարատև հերանեկարում ցանկանում ենք հասնել ԵԱԿ տարածաշրջանում անվտանգության, ապա դա հնարավոր է միասին ջանքերը միավորելով, նշել է Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Արտգործնախարարը նշել է, որ Գերմանիան մտադիր է ամրապնդել ԵԱԿ-ի հնարավորությունները հակամարտությունների լուծման համար։ Մենք նաև մասնակցելու ենք Լեռնային Ղարաբաղում Մերձդնեստրում եւ Հարավային Կովկասում հակամարտությունների լուծմանն ու ակտիվացնելու են ԵԱԿ առաքելությունները տեղերում, ասել է նա։ Հունվարի 1-ից ԵԱԿ-ի նախագահությունը Սերբիայից փոխանցվել է Գերմանիային։ 2016-ի բանակցային գործընթացում Ադրբեջանին արված հիմնական առաջարկը սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմն է։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունն այն մասին, որ Ղարաբաղի վերաբերյալ բանակցությունների շրջանակում հանդիպումները զուտ ձևական բնույթ են կրում, արդեն բավարար է հասկանալու վերաբերմունքը եւ համանախագահներին եւ կարգավորման սկզբունքներին։ Հենց դա է պատճառը, որ կարգավորման գործընթացում տարիներով առաջընթաց չկա, որքան էլ միջնորդները ջանան հնարավորինս հաճախակի նման հանդիպումներ կազմակերպել։ Գիտակցելով, որ կողմերից մեկը, այն է Ադրբեջանը ըստ էության բանակցությունների խորիտակ շարունակում է ապակառուցողական քաղաքականությունը, առաջարկները կենտրոնացել են այն սկզբունքի վրա, որ սահմանին եւ շփման գծում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմներ են անհրաժեշտ համապատասխան սարքերի արկայությամբ։ Դա նշանակում է, որ միջնորդներն անհանգստացած են եւ փորձում են նոր ուղիներ առաջարկել։ Եթե մենք հաջողության չհասնենք, վաղ թե ուշ մեկ այլ մոտեցում պիտի հասունանա, կամ Ադրբեջանին հարկադրելու կամ էլ ուղակի ԼՂ ճանաչման գործընթաց սկսելու, նշել է նա։ Հունվարի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը մասնակցել է 2015 թվականի ուսումնական տարում 5-րդ բանակային զորամիավորման աշխատանքների արդյունքների ամփոփմանը նվիրված ռազմական խորհրդի նիստին։ Հաշվետու զեկույցներով հանդես են եկել զորամիավորման հրամանատարի տեղակալները։ Զեկույցներում վերլուծվել են մարտական եւ զորահավաքային պատրաստականության, մարտական հերթապահության, մարտական պատրաստության եւ զինվորական կարգավորության ամրապնման հարցերի կատարելագործման ուղղված միջոցառումների արդյունքները։ Ընդգծվել է, որ առավել բարձրացվել է զորքերի մարտական պատրաստության եւ առաջադրված մարտական խնդիրներին օպերատիվորեն արձագանքելու աստիճանը, լուրջ ուշադրություն է դարձվել հատկապես առաջնագծում տարվող աշխատանքների կատարելագործմանը։ Ամփոփելով ռազմական խորհրդի նիստը, Սերյան Օհանյանը բարձր է գնահատել Անցած ուսումնական տարվա շրջանակում իրականացված միջոցառումների արդյունավետությունն ու գրանցված որակական առաջընթացը միաժամանակ անդրադարձել է արկա որոշակի բաստողումներին, դրանք վերացնելու հիմնական միջոցառումներին ու աշխատանքային ուղղություններին։ Բրյուսելում գտնվող Արդարության եւ Ժողովրդավարության Եվրոպայի հայկական ֆեդերացիան խնդրագիր է եղել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովին ոչ ատելությամբ լի պատերազմական հռետորաբանությանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում եւ կողմնակալությանը վերնագրով։ Խնդրագիրն արդեն ստորագրել է 2165 մարդ, պահանջվող 2500-ից։ Ինչպես նշվում է խնդրագրի տեքստում, Վեհաժողովը պետք է 2016 թվականի հունվարի 26-ին քվեարկի Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ երկու որոշման նախագծերի շուրջ։ Բռնության սրումը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ օկուպացված տարածքներում եւ Ադրբեջանի սահմանամերժ շրջաների բնակիչները միտումնավոր զրկված են ջրից նախագծերի։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը բարդ հակամարտություն է, որի խաղաղ կարգավորումն այլ ընտրանք չունի։ Դժբախտաբար այս որոշումների նախագծերը նպաստում են Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ Ադրբեջանի ներկայիս իշխանությունների ատելությամբ լի պատերազմական հռետորաբանությանը եւ խթանում են կողմնակալությունը։ Երկու որոշումների նախագծերն ակնհայտորեն զուրկ են ամբողջական անկողմնակալ հետազոտությունից եւ ընտրողաբար բաց են թողում կարևոր փաստերը եւ վնասում բանակցային գործընթացին։ գործ ասված է հայտարարությունում։ Ֆեդերացիան բողոքում է այս երկու որոշումների նախագծերի դեմ, որոնք կապ չունեն հակամարտության իրական կարգավորման եւ խաղաղության հաստատման գործընթացի հետ եւ խթանում են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի անդամների թաքնված անձնական եւ ֆինանսական շահերը։ Արցախի բժշկական հաստատություններում հունվարի 13-ի դրությամբ վերին շնչուղիների սուր վարակներով ստացիոնար բուժում է ստանում 70 քաղաքացի, որից երկուսը հիվանդ է գրիպի H1N1 տեսակով։ Այս մասին հայտնել են առողջապահության նախարարությունից։ Աղբյուրի հաղորդմամբ 70 հիվանդից 33-ը երեխա է։ Հետազոտման համար 42 փորձանմուշ է ուղարկվել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնի վիրուսաբանական լաբորատորիա, որից 41 հիվանդի մոտ հաստատվել է թոքաբորբ, նրանցից 10 երեխա։ Նշվածներից 7-ի մոտ հաստատվել է սեզոնային գրիպի A տիպի H1N1 ենթատեսակի արկայությունը։ Հաշվի առնելով գրիպի եւ սուր շնչառական վարակների փոխանցման օթակաթիլային մեխանիզմը, նախարարությունը հիշեցնում է, որ բուշիմնարկներն ապահոված են անհրաժեշտ դեղամիջոցներով, ախտանիշ նյութերով եւ լուծույթներով, կոչանում խոճապի չմատնվել, քանի որ համաճարակաբանական իրավիճակը լարված չէ իսկ սուր շնչարական վարակներից եւ դրանց հնարավոր բարձուններից խուսափելու նպատակով գրիպանման երևույթների արձանագրման դեպքում անհապաղ դիմել բժշկական օգնության եւ ոչ մի դեպքում ինքնաբուժությամբ չզբաղվել։ Արցախում վերջերս տարածված վերին շնչուղիների սուր վարակների հետ կապված առողջապահության նախարարության հետ համագործակցությամբ հանրակրթական հաստատություններում ուժեղացված հսկողություն է սահմանվել։ Այս մասին հայտնել է կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասերյանը։ Այս պահի դրությամբ հանրակրթական հաստատություններում արկա հիվանդության դեպքերը զանգվածային բնույթ չեն կրում, ասել է նախարարը եւ հավելել, որ հանրապետության շրջաններում եւ մայրաքաղաքում բացականների ընդհանուր թիվը կազմել է 3806 կամ աշակերտների ընդհանուր թվի շուրջ 11%-ը։ Նրա խոսքով մասնավորապես շրջաններում բացակայությունների թիվն ավելի քիչ է 2094 կամ 1 աշակերտների ընդհանուր թիվի 9.2%-ը, իսկ Ստեփանակերտի հանրակրթական եւ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում 1712 կամ ընդհանուր թվի շուրջ 20%-ը։ Մենք իրականացնում ենք ամենօրյա ստուգումներ ուսումնական հաստատություններում բացակայությունների թիվը եւ պատճառները ողջելու նպատակով։ Արդեն 3 օր է բացականների թիվը գրեթե նույնությամբ պահպանվում է։ Առայժմ հստակ տեղեկություն չունենք հիվանդության պատճառով բացակայող երեխաների թվի վերաբերյալ, Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ բացակայությունների մի մեծ մասը պայմանավորված է ծնողների անհանգստությամբ, որը կապված է վերին շնչողիների տարածված սուր վարակների հետ, ասել է Սլավաս Ասերյանը եւ ընդգծել, որ առայժմ ուսումնական հաստատությունների փակման մասին որևէ հարց չի քննարկվել։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում թոքաբորբի, գրիպի կամ որևէ այլ հիվանդության հետ կապված անհանգստացնող ցուցանիշ չկա։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը, պատասխանելով հարցին, թե բանակում կան թոքաբորբով հիվանդության դեպքեր։ Նա նշել է, որ անկախ այս կամ այն հիվանդության արկայությունից, Բանակում ցրտերն ընկնելուց առաջ իրականացվում են հիվանդությունների կանխարգելման պլանային միջոցառումներ, սկսած տաք հագուստներից մինչև շենք շինությունների տակածման համակարգեր։ Նախորդին ԼՂ գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը հրավիրել է ընդլայնված խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են հանրապետությունում բույսերի վնասակար օրգանիզմներից վնասատուններ, հիվանդություններ եւ մոլախոտեր, պաշտպանության մի շարք հարցեր, ուղղված բուսասանիտարական իրավիճակի բարելավմանը, գյուղնախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայության բուսասանիտարիայի տեսչության աշխատանքների ակտիվացմանն ու բույսերի մշակության ագրոտեխնիկական պահանջներին համապատասխան երկրագործության վարմանը։ Խորհրդակցությանը, որին մասնակցում էին ոլորտի մի շարք պատասխանատուներ, Գերատեսչության ղեկավարի կողմից հանձնարարվել է ուշադրություն դարձնել ոչ միայն վերջնական արտադրանքի որակական ցուցանիշներին, այլև վեգետացիայի ամբողջ ընթացքում ագրոտեխնիկական կանոնների պահպանմանն ու գյուատնտեսական աշխատանքների գրագետ կազմակերպմանը, նախապես կանխել խնդիրների առաջացման պատճառները, որ เป զի հետևանքների վերացումն ավելի ծախսատար եւ դժվար չլինի։ Յուրաքանչյուր մշակաբույսի համար պահպանելով հողի մշակության, բարարտացման, ոռոգման, թունաքիմիկատների օգտագործման փորձարկված եւ ընդունված կանոնները։ Տեխնիկային շրջիկ թատերախումբը հանդես է գալիս գյուղական վայրերի երեխաների արչև։ Քնար Բաբայանի ռեպորտաժը։ Ամանորյա ձնեմարթը Արցախում ծրագրի շրջանակներում երեք խնձոր տեխնիկային շրջիկ թատերախումբը հերթական բարեգործական ներկայացումը խաղաց Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան միջնակարգ երաժշտական մասնագիտացված դպրոցի սաների համար։ Ի տարբերություն Շուշեցի երեխաների, որոնք արդեն ծանոթ էին տեխնիկային թատրոնին, Ասկերանի շրջանի Խինձրիստան եւ Հիլիզ գյուղերի երեխաները առաջին անգամ էին տեխնիկային ներկայացում տեսնում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի աջակցությամբ 3 խնձոր տեխնիկային շրջիկ թատերախումբը ամանորյա ձնեմարթը ներկայացումը հունվարի 12-ին խաղաց Ասկերանի շրջանի 4 գյուղերի երեխաների համար Ներկայացումները խաղացել ենք Ասկերանի շրջանում, Խնձրիստանում, որտեղ եկել են նաև Հիլիսի երեխաները, եւ խաղացել ենք Ծաղկաշատում, ուր մեզ միացել են նաև Ռևի երեխաները։ Երկու ներկայացումներն էլ շատ հաջող անցան իմ կարծիքով։ Համենայն դեպս գյուղի պատասխանատուների կողմից նշվեց այն միտքը, որ արժի տարվա ընթացքում նման միջոցառումները դարձնել բարբերական, դրանով իսկ նպաստել երեխաների եւ մտավոր, եւ ֆիզիկական, եւ գեղագիտական զարգացմանը։ Ծաղկաշատի միջնակարգ դպրոցի տնորեն Անահիտ Կասյանը կարևորելով նոմամշակութային միջոցառումները ցանկություն հայտնեց, որ դրանք շարունակական բնույթ կրեն։ Առաջին անգամն է, որ նմանատիպ ծրագիր է իրականացվում եւ առաջին անգամ է, որ գյուղի երեխան հայտնվում է ուշադրության կենտրոնում եւ կասեմ, որ շատ գովելի ծրագիր է, շատ գովելի նախաձեռնություն է, թող շարունակական լինեն նման ձեռնարկները եւ տեխնիկային թատրոնը երեխայի հիշողության մեջ, երևակայության մեջ միշտ ամրակարում է որպես մանկության մի հեքիաթ, որովհետև տեխնիկային թատրոնից նա տարիներ հետո էլ հիշելու է։ Թատերախմբի համակարգող Արմինե Հայրապետյանն է պատմում յուղերում շրջագայելու կարևորության մասին գաղափարը ցակել է ԱՄՆ իրատոների հետ կապված, քանի որ հիմնականում ԱՄՆ ներկայացումները կազմակերպվում են մայրաքաղաքում կամ շրջենտրոններում եւ ինչպես նկատած կլինենք, համայնքներում ապրող երեխաների համար ԱՄՆ ներկայացումները մնում են անմաչելի հիմնականում։ Այսպիսի մի նախաձեռնությամբ հանդես եկանք, փորձենք մենք գնանք համայնքներ, մենք ներկայացումը հասցնենք երեխաներին, փորձենք երեխաներին ծանոթացնել ոչ միայն տեխնիկային արվեստին, այլ նաեւ փորձենք երեխաների համար համար ամանորատոները հաճելի դարձնել հենց իրենց բնակավայրում։ Այսքանով սակայն չեն ավարտվում թատերախմբի շրջագայությունները։ Հունվարի 16-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանի եւ Իրանահայ բարերար Վանի Քեշիշի աջակցությամբ ամանորյա ներկայացումը կխաղան նաեւ Մարտունու շրջանի Սոս եւ Մաճկալաշեն գյուղերում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կառավարության վերջին նիստում ունեցած ելույթում երկիրը տնտեսական ճգնաժամից դուրս բերելու մասին որևէ կոնկրետ գաղափար չի հնչեցրել։ Այդ մասին հայտնել է Մուսավատ կուսակցության ղեկավար Արիֆ Հաջիլին։ Դա սովորական խորհրդակցություն էր, որի ընթացքում դարձյալ խոսվել է տարբեր ոլորտների զարգացումների մասին, հնչեցվել են նավթային ոլորտին վերաբերող հայտարարություններ։ Ես չեմ հավատում փոփոխություններին։ Ինչպես երևում է, իշխանությունները պարզապես չեն գիտակցում, թե ինչ իրավիճակում է հայտնվել Ադրբեջանն ու ինչ լուրջ դժվարություններ են սպառնում երկրին, ասել է ընդդիմադիր գործիչը։ Նրա խոսքով երկրում ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական ճգնաժամ է։ Ջակարտայում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների հետևանքով դժվարների թվում հայեր չկան։ Այս մասին հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունից։ Նշենք, որ այսօր Ինդոնեզիայի մայրաքաղաք Ջակարտայում մի քանի պայթյուն է որոտացել, որոնցից մեկը ՄԱԿ-ի գրասենյակից ոչ հեռու։ Մահացել է 3 մարդ։ Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Հիսուս Քրիստոսի գալուսն ավետած Հովանես Մկրտչի Կարապետի ծննդյան տոնը։ Տոնի падգամն է համայն քրիստոնյաներին եւ Երանի նրան, ով կհավատա, թե Տիրոջ կողմից իրեն ասվածները կկատարվեն։ Մարզասերների համար Դորտմունդի Բորուսիայի եւ Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխտարյանը Բունդեսլիգայի պաշտոնական կայքում անցկացված հարցման արդյունքում ճանաչվել է Գերմանիայի ընթացիկ առաջնության առաջին շրջանի լավագույն աճ կիսապաշտպան եւ կընդգրկվի խորհրդանշական հավաքականում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, տեղումներ։ Վարկյանում 5-ից 8, առանձին վայրերում 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 6, ցերեկը 2-ից 7 աստիճան տաքություն։